Georgos kai tuche. Georgos tis scapton crusioe perietuche. Cathe casten un ten gen, hos hupautes evergete theis, estefe. Toi de he tuche epistasa fesin. O hutos, TITAI τα εγέ τα εμά δώρα haper ego soi dedoca plutisa i se bulomene eigar ho kairos metaballoi kai pros heteras heiras touto soi to chrusion elsoi oid hoti tenikauta e me ten tuchen mempsei ho muthos de loi hoti chreton euergeten epiginoskein kai tu uto e caritas apodidonai